عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata hudu da watan rabi'in al-akhir hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 shekara wanda ya yi daidai da bakwai da watan goma watan Oktoba miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa ko ka ce aljawabul kafi liman sa'ala an addawa'i wallafar ibn al-qayyim alaihi rahmatullahi ta'ala da muke gabatarwa a kowace rana ta litinin a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na alfurqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a kafetaccen wannan birnin tawa jamhuriyar niger wanda wannan darasi ne na hamsin da da biyar a jerin darussan mu da za mu gabatar na wannan littafi. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata. Muna nan a cikin bayanin da malam yake mana game da tasiri ko mummunan tasirin sabon Allah subhanahu wa ta'ala waɗan annabi Adam wanda mun karanta wa min hada 29 wanda za mu tashi akan na talatin? kasantuwar kuma baya da baya da tsawo kuma satin da gabata darasin da aka yi recorder ta yi ba to za mu dan yi kaɗan baya sai mu ci gaba da darasin mu da wa min hana 31 kusan darasi guda biyu ne yana da wuyar a mu fara karatun hadisi mu maida shi kun ga akwai in nace a ta sai ku ce a ƙara shi kuma lokacin ba zai wadatar ba mu yi su gaba ɗaya ba don haka ba gaskiya ba za mu dawo ba sai mu ci gaba amma da yake cewa ah, daga inda bai ku ba mu faru daga wa min hana na nawa ne za mu tashi a ah, na 25 ne muka shi idan na 26 za mu tashi kenan kafin shi ah, wa min hana 24 wa min asari dhunubi wal ma'asi annaha tuhdithu fil ardi anwa'an min al fasadi malati na daga cikin mummunan tasirin zunubi da kuma sabon Allah annaha tuhdithu fil ardi anwa'an min al fasad cewa zinubi da saban Allah yana haifar da nau'uka da dama na saban Allah na na a doron ƙasa fil miyahi a cikin ruwa teku wal hawa'i da kuma iska sarari eh, cikin iska ma yana haddasar da nau'i na banna wazzar'i da kuma tsirrai abin da ke fitowa daga cikin ƙasa wathimari da ma 'ya'yan itace da suke fitarwa wal masakin da kuma wuraren yin zama sabon Allah subhanahu wataala yana jayo banna a cikin ruwa ruwa su gurbace yana jayo wani yanayi a ce wa sarari ai kana ana ta gurbacewar yanayi a environment wace ce duk matsala ta environment ta gance yanayi ya gurbace to sabon Allah ne in har za a tsare doka ta Allah Allah zai kiyaye mana yanayi mun fahimci karatun ruwa suna gurbacewa ta hanyar sabon Allah subhanahu wataala haka tsirrai Allah yana turo da abara da murzina da wacece ta dinga addabar abin aka noma da lili sabon Allah subhanahu wataala haka ayan itace Allah na cire albarkar girman su da rinansu da kyawu kaga da ba a san a sa wani taki wani angire ba ko haka ne duk wanda ke noma shekara 20 baya bai san wani angire ba ba wani taki taki ne na gida yake sanya kuma a ci maka tabi badawa bisa da ta yanzu haka ne kasantuwar lokacin an rage ba sabon Allah irin yadda ake yi a a wannan lokaci wal masakin haka ma da wuraren zama Allah yana yana ya bannata a wuraren zama na a aminci mutum da gida ne bai iya zama da gidanka baka iya kwana waje sai cikin daki haika ka kulle <laughs> wannan musiba ce eh, wannan yana cikin tasirin sabon Allah subhanahu wataala eh, da makamantan wannan duka sai ka sa kamera da surveillance sai kai wace ce kuma a a samu rubcewar gida ta duka wannan nau'i ne na banna wanda shi sabon Allah ke haddasawa qala ta'ala sai malam ya buga hujja saboda malam malaman sunna ba sa basu sai da sai da zakaran su ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا ولعلهم يرجعون الله يجي a cikin garuruwa birane da kuma ƙauyuka shine fil barri wal bahr Allah ce bima kasabat aydin nas sakamakon abinda mutane suka aiwatar kawunan su Allah ya ce wannan ya bai yuziqahum ba'da alladhi amilu dan dai Allah ya dandana musu sakamakon abinda suka aiwatar da hannayen su Allah ya dandana musu hukuba abinda suka jawo kansu la'allahum yarji'una ko sun dawo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala qala mujahid al-imam mujahid muka ce dalibin Abdullahi dan dan Abbas sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza waliya zalimu sa'abi dhulmi wal fasadi fayahbisu Allah lahu bidhalika al qatara yace idan idan azzalimi mugu ya jibinci sha'ani ta hanyar ya tafi yana zalunci ya tafi yana yin zalunci a doron ƙasa wal fasada yana kuma yin banna idan azzalimi ya jibinci al'amari na zalunci ya fara yin zalunci a doron kasa da kuma banna to sai Allah subhanahu wata'ala ya biye masa da da bai kamar haka fayahbisu Allah fayahbisu Allah bidhalika alqatara sai Allah subhanahu wata'ala ya rike ruwan sama da wannan dalilin sabon Allah azzalimi sai Allah ya hana ruwan sama baki daya mun fahimta wa eh, fayuhlikul harth wan nasl sai tsirrai su dinga mu suna halaka sai ga an ce ga kanu sun fara kai hatsi ya tafi masha Allah ana shirye-shiryen girbi sai Allah ya ce yi ruwa kuma sai murzuna ta zo sai ta canye wa'annan abun kaga dalilin sabon wasu da cikin bayin Allah ne kenan ko wannas da kuma watan zuriya sai a yawaita mutuwa a yawaita masasara kawai ana kai mutum sai a ce babu jini ana sa haka kuma ya tafi duka wannan dalilin sabon Allah ne wallahi alazim sabon Allah yana yawa yana kawo yawaita mutuwa cikin al'umma yana sa Allah ya ta karban mutane kawai a ta ci wuta wannan yana tafiya sai ga an tafi kaga kawai abin ya zama to ruwan dare ga duniya ita kanta mutuwar ta zama to yayi a cikin al'umma mun fahimta masha Allah ma yace wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san mabannata thumma qara'a dhahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون سيكرن تونن آير cewa ظهر الفساد في البر والبحر بناتا بينا cikin sarari ma'ana a cikin ƙauyen birane walba da kuma ƙauyuka dalilin saban dalilin abinda mutane suka aiwatar sai wannan ta bayyana ashe idan mutane suka yi saban Allah to fashi da makami da banna za ta yawaita za a yawaita sace-sace za a yawaita zinace-zinace za a yawaita luwadi za a yawaita cin hanci da rashawa za a yawaita ukuba abuwa bai da dama yanzu bari in gaya muku eh, ai na bari misali wancan sati na ce mun ga wani abu da muke fama da shi na kame kayan motuna a wannan garin ko idan ka aje hankalinka ka dibi wannan ayar sai ka ga abin da muke aiwatarwa ne sai Allah yake mana ko ba ta wannan bangaren kun gane karatun zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ta li ba'da alladhi amilu sakamakon abun da muke yi sai Allah ya dandana mu da hukuma ta hanyoyi da dama Allah ce la'allahum yarji'un ko sun dawo wa Allah subhanahu wataala kuma qala sai imam mujahid cewa amma wallahi ina da rantsuwa da Allah ma huwa bahrukum hadha ba fa Allah yana yin ce ku bane wanda kuka sani ba wannan ba shi ba walakin kullu kullu qaryatin ala ma'in jarin fa huwa bahr sai dukkanin wani birni wani gari da yake gefen ruwan suke gudana to wannan shakini da da albahar duk wani garin da ke da kwai ruwa suna tafiya a ƙarƙashin wannan garin to shi ake nihi da shi ma'ana birane Allah yake nihi ai ka sai da wuya a zauna birni babu ruwa a cikin ta ko abu ne mai wuya idan mun fahimci ma'anar cewa albar da walbahar da Allah yake nihi anan ba ana nihin sarari bane da teku a ana nihin birni da da kauye yanzu kaga birnin ma ana banna ko kauyen ma kauyukan kuma ana banna na daga cikin banna da tafi shahara a cikin kauyuka bari mu faro da kauyuka shi yin matan mutane cikuna ba su daidai ma exod jama'a ba haka bane mu ne irin wannan jahohin abin da ke yawaita faruwa shine ba duk ƙauye ba za ka samu in aka ce da 'yan bida 'yan diga masu tafiya nema waje za ka da wannan musibar ta zina da matan su yana da wuya eh, yana yana da sauki to kuma irin wannan sai ga Allah ya bar su wannan kauye cikin wahala a ta wahala wallahi sai a ta wahala mu kuma irin nan birni sai Allah ya jarrabe mu da da masu ƙara zero zero mun bayanta sai kuma banna banna ce ko banna bace sai kuma Allah ya san suke yi amma muke shan wahala suke yi amma muke shan wahala muke shan Allah ce wata fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ya rufa mana asiri malik ya cewa wa qala ikrima imam ikrima shi ma yake cewa shi ma tabi'i ne yace zahara al-fasadu fil barri wal bahr amma inni la aqul lakum bahrukum hadha yace walakin kullu qaryatin ala ala ma'in yace ba zan ce teku ba wannan fa da yake tara ruwa ba shi ba Allah yake ni a'a ce kullu qaryatin dukkanin wani birni ala ma'in da yake saman ruwa ana ne dukkanin wani birnin da kasar gaishe ruwa ne to shi ake ni imana banna ta bayyana a wannan abun eh, dalilin kuma me sabon Allah subhanahu wataala ma'ana dai idan kaga al'umma tana cikin mabannata sun yawaita a ciki to kada a zargi kowa kar a ce insecurity ne wace ce da wace ce la wallah abinda Allah yake muna wa'azi da shi shine mu ne muka lalace inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi bi anfusihim Allah bai taba sauyawa mutane ba sai suka sauyawa kawunansu yanzu duk wata matsala duk inda kaji ana magana ta insecurity ta rishin tsaro ina ne rance muku da Allah da daga sama bata da ki na rance da Allah zaka ga akwai banna da ake a wannan sankin ba yadda za a yi ba yadda za a yi ka sami Allah kuma Allah ya barka zama ya barka zama ya barka zama lafiya ba yanzu yanzu fa ba fa Allah ba da yake shine rabbul izzati ko shugaban kasan nan ma shugaba ka ka ta yi nesa gwamnan garin nan kadai in ka fito kana taɓin saka da shi tsakanin da kai Allah ka zama lafiya tsakani fa da Allah gwamnan garin nan kadai in ka ci za ku yi taɓin saka da shi ya faɗa ka faɗa to lalle ka rabuwa da tahiya jindirmeni da kuma tahiya komisariya da ta gaban titi ba ga bane to walillahi almasalul a'la ina da kuma ka mai sama wanda shi ne ya kowa da kobi kuma sai ka zauna lahiya impossible wallahi mun bace karatun ko wa qala qatada yace amma albarru fa ahlul umud imamu qatada yace wa da ake da al-barr mutanen albarru yace ahlul umud su da mutanen fatauci sai ruhunan su kuma su kara gaba a runguna yada zanguna a hurare da dama wa amma al-bahru amma al-bahr yace fa ahlul qura warif su ne mutanen birni da kauye qultu wannan magana ba ta waye ibn al-qayyim al-jawziyyah ce wa qad samma Allah ta'ala al-ma'a al-adaba bahran yace hakika ba shakka in tabi al-qur'ani ubangiji ya kira ruwa masu garbi da cewa teku ne fa qala sai Allah ce wa ma yastawi al-bahrani har abada teku guda ba za su dace ba za su daidaito da juna ba hadha ma'un furatun sa'iqun sharabuhu wa hadha milhun ujaj Allah ce wannan kuma ruwan azbun ruwa ne masu gardi masu dadin sha furatun farare ne ruwan masu kyawo sannan kuma sa'iqun sharabuhu wajen sa kuma suna da sauƙin wucewa ga sa akwai ruwa masu masu yauni haka ne akwai ruwan da suke da yauni a halshi to wannan sa'iqun sharabuhu ruwa ne suna da sauki wajen sha suna kuma daɗi da wajen haɗiya wa hadha kuma wannan ruwa ne masu gishiri ruwan gishiri ne kuma ujaju masu eh, basa da daɗin sha ruwa ne wanda suna da garbi a halshi suna yanka halshi Allah ce to har abada waɗannan ruwan guda ba za su ba za su daidaitu ba sai ce walaysa fil alami ma'un eh, fil alami bahrun hulun waqif yace ibnu ibnu cewa a duniya ba wani ba wani teku da yake da ruwa masu zaki da suke tsayi ko akwai duk ruwan teku mi gare su lami gare su duk ruwan teku inda inda teku ce za ka samu ruwan suna da mi suna da lami shi yasa ai wani sahabi tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam cewa mu annabin Allah mutane masu tafiya fatauci muna tafiya saman ruwa lokacin sallah yana zawwa kuma a tare da mu babu ruwan da za mu yi arwalla da su illa ruwan shanmu ruwan teku ba sa sha saboda gishirinsu da lami to kuma in muka yi arwalla da wayancin da ruwan da muke sha ruwan za su kare sai zama ba ma da ruwan sha shin za mu iya amfani da ruwan teku wajen arwalla sai maza Allah ce kware da gaske ruwan teku halal ne eh, ruwan teku masu tsarki ne tahurul ma'uhu ruwa ne masu tsarki sai ce wahillun mai ta tuhu kuma duk dabbar da ke rayuwa ciki ta mutu to kuma bata mutu maske ba halal ne ka ci ta ko gane shi yasa kifi baya kai in ba a kira ta kala kato ba su da ke cewa a yanka da fara saboda sakarci kai za ka ci a yanka fara saboda Allah in ka kamo ban fara za ka kai yanka su eh? <laughs> Allah ya rufa mu da asiri shi yasa wallahi duk wanda Allah ya ya batar da shi ba din kai dai gane ba kuma kuma kaka damu cewa in zaka yi dawa kowa sai ya gano kuskure ne ka dibi wanda ya fi ka iya wa'azi ba waye annabin Allah kowa ya gane har ya mutu akwai musu gane ba iya yi kokarin ka dai wanda kuke tare su fahimci al'amarin kawai ka roki Allah ya sa ka da shi kuma ya karba maka Allah ya karba muna malaki wa inna hiyal anharul jariya sunan ruwa masu gudu sun fi dadi ko wal bahrul malih yace ruwa mai gishirwan gishiri huwa sakin shine wanda yake dawwame wuri guda fasamma Allahu alqura allati alaiha almiyah aljariya sai Allah ya kira ruwa ai garin ruwa suke tafiya karkashin ta da da da da abin nan sunan wannan garin sai Allah ya kira ƙauyukan da ruwa suke tafiya a karkashin ta cewa albahar tace zahar alfasadu fil bahri ana nihimi garuruwa kenan ba ba teku ba wa qala ibnu ke cewa Abdurrahman bin Zaid kenan ko yace dhahara al-fasad fil barri wal bahri yace qala az-zunub yace ai dhahara al-fasad fil barri bannin da Allah yake faɗa shine zunubai da suka bayyana cikin doron ƙasa zunubi ne bayyana qultu ibn al-qayyim yake cewa sai nace arada anna dhunuba sababul fasadi yace abinda malai yake nihi anan yana nufin wai cewa dalilin sabon shine dalilin bannar shine yin zunubi yin zinubi ne ke kawo banna a cikin al'umma allati zahara wa ta bayyana mana sabon Allah yake kawo banna ta bayyana a cikin a cikin ƙasa kun fahimta in aka saba ma Allah to sai Allah ya sa ku dinga cin junan ku wanga ya yaki wanga wanga ya kashe wannan kun fahimta wannan ya sace kai wannan wannan yana ganin wannan bai dace da kaza ba wannan yana ganin kaza da kaza da makamancin wannan ababe da ake suke faruwa sai ce wa ina arada al allati tahara huwa in kuma mala yana nan cewa ai Allah ce zahara al fasadu? imana zahara dhunub banna ta bayyana yace nafsuha da kanta fatakunu Allahu fi qawlihi liyuziqahum ba'da alladhi amilu lam al-aqibatu wat-ta'yir sai da manto karshen abinda Allah yake ni ana wannan lamun ta liyuziqahum lamun ce ta al ta hukunci da kuma lamu ta'lil a larabci in haka ce lamu ta'lil shine lamu take bayani dalilin yin abu misali da Allah subhanahu wataala yake cewa wa anzalna ilayka dhikra sai ce mi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sabakan maka da alqur'ani dan ni Allah subhanahu wataala sai ce dankawa mutane gargadi ku bata to idan dauki wannan liziqahum lamu ce ta'li ta ta'li ana gayin dalilin da yasa aka turo shi annabi to dalilin abukuwar sabon dan Allah ya musu hukuba kun bayyana ba zai ka gane ba ba ka gane ba wannan qadiya ce nahwiya ظهر الفساد التي في البر والبحر liyuziqahum ba'da alladhi amilu banna ta bayyana ma'ana zunubi ya bayyana a doron ƙasa a birni da ƙauyuka dan kaɗai Allah ya mutane azaba ko fahimta yanzu kaga lamu ta'lil ita ce lamu mun gane masha Allah sai yake cewa fal muradu bil fasadi amma abin da yake yace wa ayla awwal in muka baki magana ma'ana ta farko falmuradu bil fasadi abinda ake ni da alfasad yace naqsu shine rawuwa tauyewa wa da kuma sharri ma'ana da zahar al fasadu ai tauye haƙƙin Allah ya bayyana da kuma sharri wal alam da rishin latu tutuka allati yuhdithuha Allah fil ardi wanda Allah yake yake kirkirowa a cikin ƙasa inda ma'asil ibad a lokacin da bayin Allah suka saba Allah ma'ana idan al'umma ta saɓi Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya kirkiro ya zartar da ya haddasar da wani wani wani wani abin nan wani naqasu da sharri a cikin al'umma kun faita idan al'umma ta saɓi Allah subhanahu wataala to sai Allah ya jarrabe ta da ni da wani irin wata musiba da wata irin tarabawa sai da da misalin kamar irin cutar da aka yi ta corona wallahi alazim ka tsaya ka fahimci corona ko taba Allah ne akai malam zai taba Allah ne akai ku dibi ikon Allah subhanahu wataala a tare ba taba ba taba hana aikin haji ba ko firawuna da ya tsageranci bai ana aikin haji ba firawuna da ya tsageranci a duniya bai ana aikin haji ba amma sai Allah subhanahu wataala da al'umma ta fusata sa sai ce to ɗakin ma bai bukata to sai me ya faru kowa ya gani lokacin da tsunta suka zama suna suna dawafi kai kai tsammanin tsuntsaye ne kai haka uku saboda rabbil izzati akwai mala'iku tare da su abin da malai yake so mu gano anan sabon Allah da zaka aiwatar yana sanya Allah ya haranta maka wani abu na al'amari na rayuwa kuma sai Allah ya fitine ka da jarrabawa yanzu dan Allah bari in tambaye ku dan Allah a hana ka sallar subahin ba jarabawa bace tsakaninku da Allah ka tashi ran kai ka san in ka san sallar subahi ta kai in mutum bai yi ta ba ya tashi ran shi ta baci ya ta bakin rai amma wanda mai me yin ta fa da <laughs> me yin ta duk mai sallar subahi in bai samu sallar subahi ba bakin rai yake yi za ga ransa ya baci to kuma galiban ka tsaya ka auna duk wanda ke ratan sallar subahi in yana yin ta ko yayi race kinta in ka tsaya ka aura sai ga akwai abin da kai ma Allah wanda Allah bai su kun fahimci karatun ba ku lura ba <laughs> Allah ya rufa mu asiri <laughs> kaga wallahi in ka tsaya ka sai ka gano ashe akwai abin da kai ka tabo Allah ne to ai ai annabi ne ce duk wanda ya sanna subahin kana fi dimmatin to dan Allah ya cire maka wannan kariyar sai hana ka yin wannan abu don ka gano kuren ka sai ka gyara mun baita ai kamar yaro ne baban sa laifi sai baban ka ya sa ka aiki ka kiya sai ka ce kudin da sa ka an hana maka dan ya gano gobe fa in ya sake yin abun da ba za a basa ba mun bace karatu to ai wannan kuma wata rahama ce ga al'ummar Annabi Muhammad ba duk al'umma ta samu wannan damar ba ita al'ummar baya in ta yi ake mata wa'azi ba ta ji ba sai Allah ya halakar da su to mu kuma sai Allah ya bi da cewa akwai asar da muke ganewa amma mai hankali yake ganewa Allah ya sanya mu cikin masu hankali mala yake cewa fa kullama ahdathu dhanban duk lokacin da mutane suka kirkiro wani zunubi ahdatha Allah lahum uqubatan sai Allah ya kirkiro musu wata azaba in kuka yi wani sabon laifi sai Allah ya kirkiro wata azaba kama qala ba'du salafi kamar da cikin magabata ke cewa kullama ahdathtum dhanaban duk lokacin da kuka kirkira zunubi ahdatha Allahu lakum min sultanihi uqubatan sai Allah ya kirkiro muku daga mulkin sa wata irin uquba in kuka wa Allah wani laifi to sai Allah ya kirkira muku ku ba. duk wani laifi da za a wa Allah to irin uqubar da Allah yake wasa yake ma'alumar da bada aka yi wasu mutane uqubar da Allah yanzu kowanne mai mulki ba ku da ku lura da kyau duk mulki in duk shugaban da zai zo ya shugabanci a ƙasar nan ko in ka tsaya ka auna shi ga da irin nasa kuskuren da yake kuma da irin abin da yake na ba daidai ba to kuma da irin yadda Allah yake bin sa da kulli cikin al'amarin sa yanzu ko da a barka shugabanci a ce kawai ga wasu mutane za su iya ba babakere da kuɗin al'umma amma ba ga da bakin magana shi kanshi wallahi azaba shi ga su kai baka ce ba su ci su ci su ci su ci da kyau kuma kai Allah shi hana ma ci kuma su suna cikin ba kai musu magana wannan ba za ba ce. azaba ce amma wallahi ba sa ganewa saboda boko ce aka ratsa ba karanta addinin ba eh ba ba karanta addinin ba maliki to wa zahiru abin da yake fili wallahu ta'ala alim Allah shine mafi sani anna al-fasad al-murad al-murad bihi bihi al-dhunub yace bannan da Allah yake nihi anan ana nihin zunubai ne wa mujibatiwa da kuma abin da ke haifar da ita wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala yace fadar Allah yana yana nuna haka liyuziqahum ba'da alladhi dana musu abin suka aiwatar fa hadha haluna yace wannan shine halin mu wa inna ma azaqana shay'a al-yasira min a'malina ubangiji na dandana mana abu ne mai sauki daga cikin ayyukan mu Allah yana dandana mana uba ce ai kadan ni sakamakon abun da muke aikatawa masu girma walau azaqana kullu a'malina da duk abun da muka yi Allah sai dandana mana azaba da shi lama taraka ala zahriha min dabba da ba wanda zai saura a duniya da duk in kai lai Allah ya jarrabe ka to da ba wanda zai zama da lahiya a duniya dan ba yiwa kai sauna ba kai samu Allah ba haka ne bai wa? bai yi kuna dai da wasa da wasa da matan mutane ne a shago <laughs> ba laihi bane jama'a laihi ne laihi ne ko da yan kallace kallace ne a TikTok ko a YouTube ko a wace ce shi ma dai duk laihin ne laihi dai sunan sa Allah ya gafarta muna mala ya ce wa minha ay eh, wa min eh, na 20 kenan na 20 da biyar wa minha ay wa min ta'sir al ma'asi ko ay wa min ta'sir ma'asi Allah na daga cikin mummunan tasirin sabon Allah fil ardi a cikin ƙasa ma ya hillu biha Abun da ke samun ƙasar min al-khasfi na daga kisfewar ƙasar wasalazil da kuma girgizar ƙasa wa mahqu barakataha da kuma shafi albarkata amka misalin cewa irin abinda Allah ya mana na ruwa har ta kai gadan mu ta dan duka sabon Allah ne to sai ce kina na sabon Allah kai ne fusana sabon Allah garin nan ba shi Allah ya san ana idan yana ganin kowa eh dan da an yi kokari aka yaki da gidajen karuwai to da Allah ya kaso kira al'amurra aka Allah ya turo ruwa ta cikin ungunne da dama sai ga da gidan kai gagare ka kwana ana ruwa kana so da kana tsoro ka kwanta ta shika ta doshe ka kaga wannan ita ba hukuma ce Allah rufa mana asiri bala ce wa kad marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo zai ta yaki ta buka ala yari samud akan mutane akan gidajen samudawa mutane annabi annabi salih a wani gari da ake cewa ni sunan garin mun faɗa shi tuna na ga faɗi sunan garin su garin garin annabi salih inda aka raka da samudawa ta ta es bai da su mun mana so suka ɗauka karatun al'ula al'ula muka ce garin yana cikin saudiya yanzu haka yana cikin garin yana yana saudiya al'ula saboda annabi salih balarabi ne cikin annabawan Allah guda hudu ne laraba ko akwai annabi salih akwai annabi shu'aib akwai annabi isma'il sai shugaban halitta annabi muhammad wannan su ne larabawa cikin annabawa sauran duk ba larabawa ba ne eh duk ba larabawa ba wannan su ne larabawa cikin annabawan Allah mun fahimta to shi ba larabi ne shi annabi salih to annabi ya biya a garin a garin mutanen samudawa famana'ahum min dukhuli diyarihim sai aka hana su ga cikin su, illa wahum baqun nace wasu ba su da wannan ba su da wannan tsari a wasu littafan babu shi hadisin asalin hadisin babu shi wa min shurbi miyahim kuma an hana su sharuwa wannan garin wa min istisqa'i min abarihim kuma an hana su sharuwa daga wayannan riyojin na garin hatta amara an yu'lafa al-ajinu alladhi ujina bi miyahim lin nawadih har aka yi umarin cewa a miyar a watsar da ko a zubar da garin da aka kwaba da ruwan wannan garin wa abin nan raƙuman da ake shayarwa bi ta'thiri shumil ma'siya saboda tasirin shu'umcin sabon Allah subhanahu wataala wa kadhalika shumu ta'thiri li ta'thiri shumil ma'siyati fil ma'i saboda tasirin shu'umcin sabon Allah a cikin ruwa ma'ana mutanen garin suka saba ma Allah amma sai abun ya shafi ruwan ruwan garin ruwan ba san kwana yi ba ko su sana yi eh ruwan ba san kwana yi ba amma saboda an saba ma Allah a garin sai abun ya shafi har ruwan garin sai Allah ya hana su sha saboda kare su je su illata su wa kazalika shumi tasirin zunubi har kuma ta irano cewa shumcin tasirin eh, zunubai wa fi nafsi simari kuma haka ma daga tawaya ta ayin itace wa ma tara bihi min al da abin muke gani na sabo na daga daga daga abin nan eh al lil huka da kuma sabo da da zunubi da kuma azaba al'afati afat ya mu'afa musiba wa qad zakara al-imam ahmad hakiran al-imam ahmad ya ambata a cikin fi musnadihi a cikin littafinsa fi dimni hadisin a cikin wani wani hadisi qala ce wujidat fi khaba'in bani umayya an samu a cikin rumbu rihenu na banu banu umayya hintatun wata abin nan ce tsawa take kawa da da alkama alhabatu bi qadri nawati tamr diyan wannan habbar wannan alkamar kwatankwacin dan dabino kaga dan dabino ko ba kari ne ko alkama kamar dan dabino malam ka san al'amari ya girmama wa hiya fi surratin maktuba tana cikin wata jaka da aka rubuta akan ta rubuta alaiha akan ta kana hada aka ce wannan fa nabata fi zamanin yu'malu bil adali ko hada 'yan fi zamanin min al wannan tsiran ya fita ne Allah ya fitar da shi ne a lokacin da ake adalci a cikin al'umma wa kathirun min al afati da yawa cikin musibu da cututtuka ahdathaha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kirkiro su ne bima ahdatha al-ibad min adh-dhunubi sakamakon abin da ba su kirkira sabon Allah wa akhbarani jama'atun min shuyukh as-sahara'i wasu daga cikin shugabannin nan sahara suka bani labari annahum kanu ya'haluna thimara akbar mimma hiya al-ana cewa su suna girbe ƴaƴan itace fiye da suke girbe ta a yanzu wa kathirun min hadhihi al-afat yana daga cikin wa'annan sabon Allah ko wannan musibur yana daga cikin wannan musibu allati tusibuha da take samun al'umma fa a yanzu lam yakunu ya'rifunaha a can da ba a sani ba muka ce misalin kamar tansiyon kamar a ce ayi mutum wanke gilbi saboda Allah shekara 30 bayan an san wani wanke 40 an san bayan wani wanke gilbi an san karamin yaro jari da tansiyon yanzu sai a yi yaro da jari da tansiyon Jari da ban gaji an ce mutum tension to ya tsoko mai kuɗi na ba ga <laughs> bane da ga an ce tension da tsoho da kun tsoho mai kuɗi ne ciyo masu kuɗi ne yanzu ba ba ga da ko dala katilan makatun baka aje baka ba wani ajiya ba ka kama da shi Allah ya rufa da asiri da ba sai wata sida ba ko an sani ba sai wata sida ba ba san wani istoma ba wani irsar ga gana ta fama mutum ya ce ni barcin kaza ni barcin kaza wani infection duk ba sani ba ci ake da kyau kuma lafiya kowa kalau amma da muka zaka mu muka ɗan baya muka zo Allah da sa'i nau'i nau'i na sabon Allah muna so mu Allah da bara sai Allah ya ce to cikin abincin ma sai a jarrabe ku eh yanzu in ka da kashi 75 cikin 100 na rashin lafiya da mutum yake gaba da cikin abinci ke karewa rashin lafiya da mutum yake in ka aura kashi 75 duka cikin abinci ne yake duka sa yanzu ka ci abinci ma jidali ne ka ci abinci ma jidali ne cin abinci ma to nan ga ma kwana ma dali ne eh sai ana zuwa ai in dai za a ci gaba da sabo Allah ko to ba yadda za a yi Allah zai bar mu bar mu a lafiya malik cewa wa inna ma hadathat min qurbin wa inna dukkanin abubin da muke ganin rashin lafiya sun faru ne a baya to mu je sabon karatu malik ce وأما تأثير الذنوب في السوء في السوء في الصور والخلق ومنها أنا 26 yana karanta mu cewa saban Allah al-ma'siyatu tu'athiru fi surati al-insani wa khalqihi saban Allah yana tasiri a siffar mutum surar mutum da kuma halittarsa saban Allah yana tasiri wajen nakasa halittar dan annabi Adam da ma kuma surar jikin dan annabi Adam kaki mu shirka karatu misali daya idan mutum yana cikin kai san mutum mai sabon Allah to daga jikin shi mutum jiki ne mai rauni saboda zuciyar ta rige ta lalace me yasa kake ganin mutum mai ta ibada yana da karkarfa ne musamman mai yawa abu guda biyu azumin nafila da qiyamul layl wallahi ba wanda kake tsari me yasa annabi Allah suka yi kowa kare saboda ibada ce ibada tana gina jiki e ibada tana tana gina jiki kalli ka gano cewa annabawan Allah suna da ƙarfi bibi kisar annabi Musa me Allah ce fa wakazahu Musa fa qada alayhi tura shi bane ko ka tai haka sai ko sai fadi mutayya mutu bai ya doka bugu ashe zinibi yana sa cikin mutun yayi rauni irin cikin mace irin mutun ga yana laga kamar an jiga an jiga tafiyuka <laughs> malam wa amma ta'thirul ma'dhunumi fi suwari wal khalq faqad rawa tirmizi fi jami'ihi amma tasirin zinubi a cikin surar mutum da kuma halittarsa al-imam tirmizi ya fitar a cikin littafinsa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallam. annahu qala annabin Allah ya ce khalaqa Allahu Adama wa tuluhu fis sama'i 60 zira'a Allah ya halicci annabi Adam yana da tsawon zira'i sitin zira'i shine daga gusurwar hannu zawwa daga nan zawwa na shine zira'i in ka aza tsawon sittin shine zira'in tsawon annabi adam kuma wannan tsawon shi za ta da kowannen mu dan aljanna da ikon Allah subhanahu wataala muna masu tsawon zira'i sittin tsawon annabi adam shekaru irin na na annabi Isa shekara 33 uku ba tsawo cikin aljanna eh duk wani mai warwara bai shiga aljanna sai an mira shi yaro <laughs> sai an mira shi yaro saboda ayin da tsuwa akwai da tsuwa ma shirshi shi musiba ne ko wallahi ba ka gane tsuwa tsuwa ne sai ta baka mutun gashi ya tsuwa bai karatun addini ba bai karatun mu kuma gashi talaka <laughs> sai ga gano ashe tsuwa <laughs> musiba ne dan akai karatun addini dan da dama abu za ka ana ta tilawa ana bada kwansi ana ana ana jin hankalin mutane in nan bariki ne kuma kawai turanci zai wayata zai zaga kawai na eh, yana yana yawaita turancin kawai kullum da jurno eh, lokacin da muke ai mu lokacin mu kaza eh kullun lokacin su kaza eh Allah ya rufa mu da asiri Allah ya rufa mu da asiri maji to Allah ya halicci annabi Adam da zira'i 60 falam yazal al khalq yanqusu hatta al an yace mutane su kushe suna ragewa ba ana rage musu tsawo har aka yin su har aka kai yanzu ka nemi samudawa yana tuwa mai aljibali buyuta aminina mafakar fa zuwa suke su fasa dutse a shige ciki fasawa yake a shige to kaga ashe cewa raguwar halitta ta mutane a rage tsawon me kawo na abun sabon Allah ne dalilin abin da mutane suke aiwatarwa ne sai Allah yake ta yake ta rage al'ummar kuma ake ta rage shekarun mutane kuma Allah yake rage shi hatta shekarun mana su albarka da duka ribi da in mutum zai tafi yabe sai shi sati guda bai zo ba haka ne sai a yi sati ba a zo mai ba ko kwana uku ana tahiya amma yanzu fa cikin mintoci da sai ayi shekara sai mutum shekara uku yana tahiya bai zo aikin hajji ba shekara uku ga zo aikin hajji ba kana tafiya kana yadda zango amma ba in iri guda ba tsaho gare shi yanzu fa iri ɗaya da an yi azhar iri ya tsari ba ga wani in maka kuskure kai alƙali ka ce gobe da azhar shikenan ta ƙare maka ana dan ka bashi ka ce gobe da azhar wallahi ta ƙare ba tun da nan ne ta ƙare malam ka gane wata na saurin ƙarewa sai kana ɗauka albashin gwamnati kai ga nan wata ya mutu dan da nan shekara ta ƙare amma da kafin a shekara to kamar rayuwar ta tafiya kakin ka ji an ce an rasu ku ji tambaye ka tsoyi ku zuba kakin a ce an rasu jima ake kaji an ci ba mutu ba haka ne jima ake ba mutu kuma jima ake kaga tafiyar kuma tana tsawo saboda lokacin babu kaya na zamani sai Allah ya sanya mu lokacin su albarka mu kuma sai Allah ya kawo mana zamani kayan zamani sai ka ce mu lokacin kuma albarka ya sai kaga mutun ya share awa ai ka gane cewa lokaci yana gudu kwarai lokaci yana gudu kware tambaye mai kallon indiya baka labari sai ga an shiryo shirin awa uku sai haka ka ƙari kallon da nan ka tashi kai kai kallon na uku cikin ini guda ku bai ta saboda wunin winning bai da bai da abun nan bai da yawa ku yanzu dan kasuwa zai zo ya buya kaga an kela asar da shi ko kabi ba asar ta bi shi ko kai kuma ta kare ga gano cewa wuri yana gutu kwari amma da wuri kakin ya kare an gaji an gaji an galabaita malace ce fa idza arada Allah an yutahhira al-arda idan Allah ya nufaci ya tsarkake ƙasa min al-zalamat daga azzalimai wal khawana da mayaudara wal fajra da 'yan iska suna al-fajra yukhriju abdan min ibadihi min ahli baiti nabiyhi sallallahu wa sallam, sai Allah ya fitar da daga cikin bawansa ya fitar da wani bawa daga cikin bayinsa min ahli baiti nabi da cikin iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam, fayamla'u al-arda qistan kama muli'at jawran sai ya cika ƙasa da adalci ya game al'umma duniya da adalci kamar da duniya ta game da zalunci kamar da aka haɗa duniya da zalunci sai wannan mutumin ya game duniya da adalci to wannan wani mutune ne shine mahadi Karshen zamani annabi ya karanta da mu hadisi ingantacce cewa mahadi zai zai bayyana shi mahadin nan kuma daga cikin zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam dan daga zuriyar al-Husaini ne dan Ali kaga dan ita Fatima mahaifiyar al-Husaini kin al-Hasan dan Ali dan Abi Talib ma diyar waye diyar annabi Muhammad ce sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to shi mahadin zai fito daga zuriyar Ali bin Abi Talib shi kuma zuriyar Aliyu gidan waye gidan annabi ne kenan ko kun fahimci karatu? shi wannan mahayin da zai zo sunansa irin sunan annabi gare sa sunansa Muhammad sunan babansa kuma Abdullahi sunan shi Muhammad sunan babansa Abdullahi kuma zai zo daga cikin kabi daga cikin zuriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bai yaki da dukkanin wani abu suke na na sabon Allah har a tabbatar da adalci a doron ƙasa kuma zai zo manzon Allah ce zai zo kuma wallahi zai zo muna da yaƙini ɗari bisa ɗari kai dubu saman dubu cewa zai zo to kuma ai kakin yanzu an sha samun mutane masu su mahadi ne ko har kusa kusa nan gaba gare mu nan Sudan <laughs> wani ya bi zata shi ma mahadi hadina, eh shi ma mahadi hadini. Allah rufa mun asiri ma ce fa yaqtul al masih eh, wa yaqtul al masih al yahuda wan nasara sai al masih Isa dan na Maryam sai ya kashe yahudawa da nasara ashe shi ma zai mi zai dawo duniya a aqida muta'alus sunna wal jama'a annabi isa zai dawo duniya kuma da manzon Allah sallallahu alaihi bayani daga cikin malamai akwai hatta cikin ahlus sunna ko suna ganin cewa annabi isa ba zai dawo ba daga cikin masu wannan fahimtar nan kusa kusa ba da jimawa ba akwai kakan shakka abubakar mahmudu gumi alaihi rahmatullahi ta'ala eh shi da gudun da kai jata gumi ya da fatawar cewa annabi isa ba zai dawo ba duk da wasu suna cewa kafin ya rasu ya canza ya canza alƙibla akan cewa zai dawo amma da cikin littafin suna tabbatar cewa ba zai dawo ba radul azan ila ila ma'ani Allah ya gafarta masa almaimu da annabi isa zai dawo kuma zai yake yahudawa da nasaru su yahudawan fa su ne wanda ake tarkici kan su anan fa isra'il fa yansu su ne su ne wanda ake tarkici kuma babun mamaki bane take abin su kai ni ba za su ba da mamaki ba kusan dalili sabon tun can da Allah ya tsire tsiran nuni fa ki ya ga mutun tsiran ne ne to duk abin da ya ba hakalin mamaki eh na wani na wani da uban sai mutu ce wallahi sai an sai da masallaci an biya abin da araba gado ta yin ba tsinuwa ba me kai wannan eh Allah ya rufa mana asiri to kuma su ne wanda aka mai da kakanninsu da su aladdu da da birarra eh su ne fa wanda aka mai da kakanninsu da kuma kakka manta wai ai yakin da duniya da ake na na biyu itilar baya ya kakkashe su ai shi itilar kin babansa ba yahudi babansa ba yahudi ne ai eh, itilar kin babansa mahaifinsa ba yahudi ne iri da yana azabtar da mahaifiyar ce ga cewa wa'annan in suna duniya ba ƙananan iska bane kuma su suka so su kashe annabi Isa su suka yi niyyar kashe annabi Isa sai Allah ya daga su Allah ya cewa bar rafa'ahu Allahu ilayhi har Allah ya yake masa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum bal rafa'ahu Allahu ilayhi to annabi Isa zai kashe Yahudawa da Nasara duk mai cewa annabi Isa dan Allah ne in Isa zo zai kashe sa wannan ba da'awarsa bace wa yuqimu ad-dina kuma ya tsayar da addini alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu wanda Allah ya aika manzon shi wani addini kenan shi ma zai zama cikin addini yana mabiyar annabi Muhammad wa tukhrijul arda barakataha barakatiha daga nan kuma sai ƙasa ta dinga haifar tana fitar da albarkata saboda an wanke babu wani sauran sabon Allah ya ajuda ma ajuju an kashe su dajjal an kashe sa ga dajjal sharru sharru ghaibin yuntazar haka da sharru ghaibin yuntazar ya da kyau gaskiya a dinga tsara muhadarat a karantar da mutane alamatu sa'a wallahi musamman karatu akan dajjal da yadu da ma'ajuj sharru ghaibin yuntazar mafi sharrin halittar da bata zo ba ana jiranta duk wani annabi da ya zo duniya sai da yau al'umma sa bayani kan dajjal ba wani annabi da Allah ya aiko a duniya sai da ya tsoratar da mutanensa kabe da dajjal shine ne sharru ghaibin yuntawar to ga dajjal shi ma an kashe sai zai kashe annabi Isa an kashe ya da ma'ajin shi to sai kuma ya tsayar da addini na gaske a doron ƙasa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tukhrijul arda barakatiha sai ƙasa ta dinga fitar da albarkata wa ta'udu kama kanat sai ta komo kamar take a da komi cikin kwanciyar hankali ba wannan ta'adda ba wani wanga cikin ƙauye na kidnapping duk kowa ya ji bindiga ba wani mai kirkira bindiga kuma kusa wani abu za a zo nan gaban lokacin da bindiga ba ta aiki wallahi e bin e za a koma yaƙi irin da ake yi a da kwari da baka da mashi da takobi zai zo haka manzo Allah ya faɗa zai zo kuma jama'a zai zo wani technology duk wani technology da ka gana zai bace za a domo komo kamar take a baya hatta innal isabata minan nas har da wasu daga cikin jama'a na mutane ka samu wasu gungu na mutane ya'kuluna rumanata kaga wasu jama'a masu dimbin yawa sun taru an bude dan roman guda ana ci kuma zai kowa sai ya koshi <laughs> roman daya roman guda sai al'umma kabila guda unguwa guda misala ta gebe su su taru suna ta dan roman guda kowa sai ya koshi saboda albarkar da Allah ya sanya a ciki kun fahimta wa yastadhilluna biqihfiha kuma su dinga suna yin kunai da da bawata bawon roman guda ma sai ayi ruwan gidaki da ita to ka san ayi roman kin ba karami bane bawa ai kusan bawa ko in ka bude roman kin ka cire ɗaya to wannan da ake jika ana maganin ciye cike da shi wani yana maganin ilsel ko ku sani ba eh bawon roman tana maganin insaf Inji likitoci na addini suka ce zaka shanya ta ta bushe ba cikin rana ba kai garin ta ka sanya da zuma in zaka sha da ikon Allah zaka bude insaf har abada eh to wannan bawar sai ya koma ana ana lema da ta ko kuma ana rihin gida da ita saboda girman dan romankin dan roman ne ba malam dan roman dalaya ai ka san ku al'amarin azimu ne ويكون ويكون العنقود من العنب وقر بعير sai zamanto jelar dan inabi ina in ka tere zan ba ina abin da ake dauko ake azza sama su kilo dan abin shine unqut to sai ga raƙumi guda to wannan rezen dan bawo shi ne za a dauko aza masa shikenan raƙumi ya ya ƙare duka kaya saboda girman rezan nan to jama'a saboda Allah in dai rezan wanga zai zama aka to ya kake tsammani na aljanna ka eh in dai kin duniya zai zama to ya ka dauko dan shirya ta guda aka aza saman shi ya raƙumi ya ƙare ya to kayan rabumi ya cika kace mota station ta cika ko to ita ko wannan eh, ga ta doka ta doka nan ta local bank ta cika to ai ka san ku al'amarin mai girma ne mala ce walabnul qih walabnul qihati alwahidat takfil alfi'ama minan nas sai a samu nonan taguwa guda mai shayarwa ai aka ce al-liqha al ita ce taguwa walabnul liqhati alwahida nonan taguwa guda mai shayarwa la takfil fi minan nasi ta wadatar da wani bangare na al'umma sai ka ce rabin tawa misali sai a ce tawar binta taguwa guda ce ta ba kowa nono ya sha kaga ai albarka ta ni ta dawo irin taguwar annabi salih eh albarka ta dawo malam malik ya cewa wa hadhihi li anna al ma tahurat tahurat من المعاصي ظهرت فيها الآثار البركة, البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر yace wannan kuma dalilin saboda li'annal arda saboda ta kasa lamma tahurat lokacin da Allah ya tsarkakar da ita min al ma'asi daga sabon Allah zaharat fiha atharul barakati sai alamun albarka sabko a cikin ta albarka ta Allah subhanahu wataala allati mahaqataha adh-dhunub wal kufr wannan zunubi da kafirci ya dalilin dalilin tafiyar da shi wala raiba an al-uqubat malati babu shakka ba gungunto cewa zunub al-uqubat zunub asa abin uquba allati anzalallahu biha al-ard wadda Allah ya sabkar da ita a doran ƙasa baqiyat atharuha sariyatan fil ard Allah ya bar birbishinta birbishinta a doron ƙasa tana tafiya a cikin ƙasa mana duk wata al'umma da aka yi a baya da Allah yi wa azaba to wannan azabar Allah bai doke ta duka ba Allah ya bar wani alamunta a doran ƙasa mutanen annabi salih da aka halakar da su akwai birbishin azabar ba zahi bane aka halakar da su yau muzilla zahi ne aka halakar da su to mutum yanzu akwai lokacin da fa in zafi ya yawaita sai ka gana ta mutuwa birbishin wacin azabar ce to kun me yake kawo can zahir sabon Allah ne mutanen fir'aun mutanen annabi Musa da bi Allah da su da ruwa ko to idan saban Allah ya yawaita sai Allah ya akai kallar inna fir'auna sai Allah ya dauko ruwa sai ya mutane azabar su shi ne abin da malake ni kamar ba Allah ya cire azaba wani gaba da ba a'a akwai birbishinta akwai wani efekinta cikin cikin cikin al'umma idan al'umma ta sai irin wannan laifin da aka yi su na fara suka yi aka yi musu wannan azabar to sai Allah ya mero wannan azaba sai ai musu halaka azaba da irin wannan azaba da irin wannan uquba kun fahimta malace tatlubu ma yushakilu hatta tana nema abin da ya daidai da ita min zulmin sabo allati hiya athar tilkal jara'im da su sune eh, birbishin dukkanin wayancan ta'addancin allati udhibat biha al-umamu wanda da su ne Allah ya mutanen farko azaba da su fa hadhihi al-asaru fil ardi ba shakka wayancan gurabun ko birbishin a cikin na na na abun da na a ƙasa min athar tilka uquba ne daga birbishin wacce wannan uqubar waccan uqubar ma'ana fa hadhihi al-atharu fil ard wannan gurabun na azaba suke cikin ƙasa min athari tilka al-uquba na daga cikin gurabun waccan uquba da Allah yayi kama anna hadhihi al-ma'asi kama da wannan sabon da muke yi yanzu min athari tilka al-jara'im dalilin wancan sabon Allah ne da ake aiwatarwa fatanasabat me gare ku kalimatullahi ko kuskure ne fatanasabat hikmatullahi wa hukmuhu ko jara fatan mi gare ka malam zaidu hikima gare ka to shine magana ta gaskiya fatanasabat hikmatullahi sai ya dace da hikimar Allah wa hukmuhu da kuma hukuncin sa alkauni na kauni awwalan wa akhira farko da ƙarshe wa kana al'azim min uqubati min al'uqubati lil azim min al jinaya malike cewa wa kana al azim babban laifi babban ukuba in kaga Allah ya azaba mai girma to ta da alaka da ma Allah babban sako babban laifi babbar azaba in kaga Allah ya mutane babbar azaba to al'ummar yi babban zunubi ne wal akhafu lil akhafi kuma in tai dan wadan karami sai Allah ya dan turo dan su musiba ai karama ba a yin diyawa wa hakaza yahkumu yahkumu subhanahu bayna khalqihi haka Allah yake kut tsakanin bayinsa fi daril barzakhi wa daril jazai a gidan barzahu a kabari kenan da kuma gidan sakayya shine ina alqiyama wa ta'ammal malati kalura muqaranata shaytani ai cuduwa da shedan kullu alaka da shedan wa mahillahu da kuma masokinsa wa darahu da gidansa ma'ana mutun ya zamanto a ce hurin akwai shirin yana sabka ko gidan gidan shirin yana sabka to ka dibi irin abin da ke faruwa duk inda zai maka yana da alaka da shirin to akwai abin da zai faru hurin na musiba fa innahu lamma qarna al'abd lokacin da duk shirin ya zamanto ya bawa bawan Allah yana koyoyonsa yana aiwatar da abin da zai sa shi farin ciki wastaula alaihi kuma shi shirin ya yayi Kere ya mamaye zuciyar mutum idan shirin ya hadu da mutum idan shirin ya kulla da dan annabi adam sannan kuma ya mamaye zuciyarsa to nuzi'atil bar nuzi'atil albarakatu min umri sai Allah ya cike ya cire albarka a rayuwarsa kun bayyana idan shirin ya kulla alaka da mutum ya kuma shiga a zuciyarsa to sai Allah ya cire albarka a rayuwarsa wa amali kuma Allah ya cire albarka a dukiyarsa wa qawlihi kuma Allah ya ce a cire albarka da zancensa wa rizqihi kuma Allah ya cire albarka da da arzikinsa to ku gani ba yanzu mutum nawa ne yake sabu Allah yake shan gyara na ɗaukar 'yan miliyon, kuma kakin wata ya ci bashi ko gani ba mutum nawa ne ya kulla shan ya kulla alaka da mata yana bibiyan matan banza 'yan miliyon yake ɗauka dai salar shak san dimuwa amma kafin wata ya kare bai da ko ya ci bashi Allah ya cire ni albarka malike cewa walamma asarat ta'atuhu fil ardi lokacin da tasirin sabon ni'imar shirin da'a ya bayyana a doron kasa ma asarat gurgurdan yadda ya bayyana wa nuzi'atil barakatu min kulli mahallin sai aka cire albarka cikin kowace wuri zaharat fihi ta'atuhu inda ake mashi dan da'a sai Allah ya cire albarka duk inda ake mashi dan da'a to sai kaga Allah ya cire albarka a ciki duk ne ka san ana sabon Allah ko sai ga wurin bai da farin jini da mutanen kirki kai har mutanen banza ma ba su ba su ba za a su wannan wurin wa kadhalika maskanuhu haka gidan da yake zama lamma kana al lam yakun hunaka shay'un min ar-ruhi war walbarka. wal kamar da kasance a cikin wutar jahannama babu wani abu na tausayi da kuma rahma da albarka da ruhi a cikin ta azaba ce tsantsanta to haka anan duniya ma inda shedan yake anan to hurin baya da albarka Allah ya kare mu to kuma ne ya kamata mu kwana kenan ko Allah subhanahu wataala ya sanya mu mu makaranta albarka kurakure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته